E unë sonte po ju tregoj juve pak që ju ta dini në praktikë, çka është në praktikë që ju të jini të pajisur, pajisur me njohuri, nesër mas nesër ju vjen radha me kanë dikund, se ti do të jesh dikund nesër mas nesër, edhe ti do të jesh dikund, gjithmonë s'ki me kanë ty me t'rujtë baba edhe nëna. Au behimetun, au tajrun illa kanet lehu sadaka ila jeumil kijameh Hadith Çdo musliman dhe muslimane Për dytë vlen E mbjell një pemë Apo e mbjell një bimë Një pemë apo një perime Pemë apo bimë Dhe han n'at pemë apo n'at bimë njeriu, ose kafsha, ose shpenza, ose diçka, han insekti, prej atij, asaj pemë që e ka bën këtë mire ky musliman, i bëhet sevap, i bëhet sevap atij që e ka mjell deri ditën e Kiametit. Për atë sebep, o djali jem, që si djali jem që je, o vëlla jem, o musliman si prindi jem që je i më i vjetër. Bonu i vyshëm për këtë hajër, për këtë popull. Bonu i vyshëm. Bonu njeri produktiv. Bonu njeri i hajrit, jo i sherrit. Jo i sherrit, bonu i hajrit. Ishalla Allahu jau jep hajrin juve dhe mua. Prandej, mësoni, punoni dhe kurseni. për me majt ligjërata apo me majt nasihate, këshilla, derse. Kjo është një punë shumë e mirë me të vërtetë. Por sikur që ju kam thënë një herë para disa muajve, boll ma ligjërat. Po është, e marr me mend, kam thënë. Kam thënë që boll ma ligjërat. Jo, jo në burg, mbrenda jemi këtu. Pse s'bën veç dëgjo derse e ligjerate. Në praktikë qysh jeni, ju keni në xhep telefonat, mshile një dhe shtine në xhep. Ligjerata, ligjerata, boll, po në praktikë ku je. Çka do me thënë në praktikë ku je? Ti më kallëzo, djalë i ri, me shku te mjeku me t'i dhon ilaçnat me i pi e mos me i pi a shnoshesh jo me ble bukën e djathin e votë e mishin e mos mi hangër mi pru në shpi e mos mi pregatit mi hangër a ngihesh jo jo mi ble librat e mi bo grumull qaty mos mi çel mos mi lexu kurr a dish jo kësaj i thonë eja shko eja si Bajram Peja. Ku me ditë kështu, ka naj Bajram, Peja? A kuptohet qysh? Më ka marrë etja tash unë, mos me e pi këtë ujin. A më shkon etja? Ah. Me e ditë që je musliman edhe mos m'u falë, a bën? Unë sot e fala drekën këtu, tre nxënësa i zateta, asnjëri drekën s'e fali, shkuan me çanta në shpi në shkollë dhe hajde. A ke qështu? Ke qështu? A hajshe bukë ti qatë herë? E qështu. Pse hajshe bukë? E isha untë unë. Kush ke untu? Goja a barki? Ja, doni me mësu kush ke u. Tri gjana untohen. Në krye kush untohet? Truni. Truni. Me çka ushqehet? Me dije. Dhe me lexim. Tjetër kush untohet? Nëse s'e bëjmë me ushqy trunin me lexim, barkin me ushqim, shpirtin me besim, çka ke bërë? Mos të jetojmë pa qëllim. Për çka po jetoni? Ku e di për çka po jetojmë? Xhip i dej blej. Pse s'pi shtini derset krejt nëpër CD? Kujt i intereson që kjo çka fola që kjo që të thash ty me barna e me uj e me buk se ju që i kini nginjt barkin edhe të shnosh, po shnetin e mir edhe këtu në prizren xhamiat namazi janë i kni në rregull jeni të nginjt duni mja dit halin ati që është i uritur i unt E për mja ditë duhet edhe ati mja sjell a ni CD a ni internet a ni libër a ni fjalë a diçka duhet me bo. Prandej ju kom pas thonë boll me ligjerata more na lodhët. Në praktik çka? E çka në praktik? A ki babë e nënë ti? A falin namaz? Ti? A falin namaz? Ti? Drejt kallxoni s'ka ktu falin. A e dini ndonji familje që nuk fal namaz? Ka. E pse ata? Ka po plot 99%. Po dhe 99% s'falin. E nxënsat ju që po ngoni ders për nave s'po faleni. Nuk e kemi falë me një herë xhuma, një herë në javë. Ose e kena falë për Bajram, jena kanë në xhami për Bajram. Sa e si jena falë. Në praktikë. E unë sonte po ju tregoj juve pak që ju ta dini në praktikë. Çka u kon kjo në praktikë? Që ju të jini të pajisur, të pajisur me njohuri. Nesër, mas nesër, ju vjen radha me kanë dikund. Au behimetun, au tajrun, illa kanet lehu sadaka ila jaumil kijame. Në hadith, çdo musliman dhe muslimane, për dytë vlen, e mbjell një pem, apo e mbjell një bim, një pem apo një perime, pem apo bim, dhe ha në atë pem apo në atë bim, njeriu, ose kafsha, ose Shpenza, ose diçka, ha ni insekti. Prej atij, asaj pemë që e ka ba këtë të mirë ky musliman, i bëhet sevap, i bëhet sevap atij që e ka mjall deri në ditën e Kijametit. Ti duhesh me kon ai. Unë po i them një herë njënit, Po mjell pisha në oborr rreth rrugës së oborrit. Pse pi mjell pisha ti? Tha se çka me mjell? Thash po mjelli molla, qorshia, pjeshka, dardha, çka bën vendi jonë. Ani kur të rriten ato, hallki i han. He he tha. Me mi thy tani ata me mi hongër ata a? Unë mi mjell mi hongër ata a? Sa i xhahil. Pejgamberi po thot kush e mjell e han tjerit i bën sevap atij, ai ka gajle pisha, pse pish? Mos të bëjë pem, mos të hajë kush. Pi durve të mia mos të hajë kërkush. Kena xhahillëk. Qysh po thoni ju? A ma mirë me me ma mirë me mjell ni moll, me hangër na pi mollës tënde që i ke mjell, a ti me mjell ni pish, që gja s'ka në to veç sorrat vijnë e bëjnë glasa në to dhe edhe leraskat, shkeneshkat rrijnë në to ato laraskat cila ma mirë? Ni moll. E po ni moll pra. Po mos të ardhtë hallki me mbledh dhe me ta thyë ti çka bësh? Po ni thuj le ta thejnë. Opet ajo çet, opet bëhet. Po si ta thejnë krejt, E mjalli tjetrin. Po qashtu de? Po një, kallzo edhe kesh edhe kallzo, s'ka gajle. Unë s'po thomë mos kesh, në zinë e më lehat me kajtë, du me nejtë më rrësha. Edhe kesh edhe kallzo, qysh po ta merr menja. Që kështu është? Në Kosovë, ne tash me identitet jemi Kosovarë. A nuk ashtu a jo? Tash në pasaportë shkruan Kosovar. Në letërnjoftim shkruan Kosovar. E tash masi Kosovar po na shkruan po folim për Kosovë. Sa duhani harxhohet? Ana sa fish. Me e dit për afërsisht. Për afërsisht, po thonë që në Kosovë ka diku 40% duhanxhi. prej popullatës. E ne njëfarë shifre pak a shumë që e dimë, dy milionë e gjysmë me qenë se është Kosova, popullatë dy milionë e gjysmë, katërdhjetë për qind me pi duhanin, sa i vjen, sa duhanxhi? Sa? Një milion. Një milion e? Një milion. Një milion. Një milion dhe? Një milion, katërqind mijë, dy milion, tetëqind mijë, gjysë milioni, dyqind mijë, një milion. Em një milion duhanxhi ka një euro në dit me e harxhit sa bëjn një milion euro në dhjetë dit dhjetë milion euro treqind e gjashtëdhjetë e pesë dit ka dy paqeta mi pi ka dy euro mi pi autostrada prej Vërmicës deri në Merdare 800 milion po kushton Hashim Thaçi po thot që shumë shtrejt le që Qeveria po thotë shumë shtrenjtë, s'un e bartë Kosova këtë çmim. A mujka me bartë Kosova? Ha? Vetëm prej? Vetëm prej ka një paqet cigare, ka dy, apo? Edhe ato që e pinë ka një euro, ka dy. Pa po me e pi ata që... Unë e di këtu që e pinë 4 euro është një paqet e Gjermanisë. 4 euro një paqet. Kur e kam pyt njënin, ka sa e blen, a 3 paqeta n'ditë i pi qësi, ka 12 euro. A ata jashtë, ata jashtë gurbetxhitë, duhanxhitë, këto prandej këto fjalë duhet mi shti në internet pa çare. Se dikujt prej duhanxhive i mushet mendja me e lanë. Unë sivjet në Zvicër në Ramazan jam kanë, përmi pesëmbëdhjetë vetë e kanë lënë duhanin. Duhet me u kallëzue. Ooh. Ai pi për shembull dyqind franga në muj duhan, bile ma shumë, se atje shtatë euro, shtatë franga një paqet, domethënë pesë euro. Pesë euro një paqet pa shkreps, s'e llogaritëm shkrepsën, as nuk e llogaritëm atë pepelaren, shpuzoren, as nuk e llogaritëm pasojat, se edhe pasoja ka duhani shumë, është kancerologjik krejt duhani, nëntëdhjetë e shtatë për qind rakin, kancerin kush e ka i vjen prej duhanit, nëntëdhjetë e shtatë për qind, domethënë njëqind t'smut me pas prej kancerit, nëntëdhjetë e shtatë e kanë sherrin prej duhanit, tre prej smujeve tjera. E tash, kur t'i llogaritish këto punë te duhani, Njanit ia llogarita qështu, se shumë lehtë me llogarit. Jo ashtu qysh ishte, shtatë franga, e ai vetë, tha une pesëmbëdhjetë franga duhan i pi në ditë. Dhjetë muaj, njëqind e pesëdhjetë, në dhjetë ditë, njëqind e pesëdhjetë franga. Katërqind e pesëdhjetë franga, muaji, dhjetë muaj, katër mijë e pesëqind franga. Edhe edhe dy muaj, Tre mijë e dy treqind euro në vit duhan. Në dhjetë vite tridhjetë mijë euro. Njëzet vite gjashtëdhjetë mijë euro. Tridhjetë vjet duhan gji nëntëdhjetë mijë euro. Qysh po thoni ju që kjo pija hallall haram, ju ç'po thoni ajtë. A po thot Kurani innel musrifine kanu ihuane shejatin, ue kane shejtanu li rabbihi kefura, ata që shpenzojnë pa nevoj, janë vëllezërit e shejtanit, se israf, israf me bo pa nevoj, duhanin ju tri ta, a e shihni nevoj a pa nevoj? Si t'ashtë nevoj për ushqim, blenju edhe fmive. Që është nevoja, blenju fmive. Që është nevoja, blenju pleqve, babave, nonave. Çonju duhan krejtve, motrave, grave kush jini të martuem, blenju duhan, çonju, le të pijnë, se Allahu s'ka ditë me bo oksigjenin dioksid karbon e tym, e ju merrni e dioksid karbon bane. Qashtu është a njeve ti djal i ri. Ti a ta marr mendja ki me pi n't'ardhmen. Hajde kallxo drejt, a ke dhez edhe një. Kallxo drejt, kështu se para kamerës jam i drejt. Që 7 muaj jo. Që 7 muaj jo, para 7 muajve? Një ose dy, më shumë jo. Ah. Ajo sa t'ia nisish është. Nëse ka dalë, ka dalë. Edhe jo ndryshe, po i thënë cigare, a jo duhan, po edhe ia përmendin, krejt cigare duhan. Po, mene krejt cigare duhan. Pse ka cigare edhe jo duhan, ha? Shka ka? Ja, s'ka. Sa këta ti kanë bërë si cigare, po tash s'ka ma zi, tash orbita. E tash. Shiko çfarë është shpenzimi. Unë po ju tregoj me përafërsisht, përafërsisht, Që Kosova ka ka pas shpenzime të kësisoj përpara. Kosova ka harxhue edhe sa sot harxhon përafërsisht njëqind e pesëdhjetë milion euro në vjet për bukë. S'janë shumë. Bukë. Edhe pita, edhe pica. Kurse Për ilaçna harxhon Kosova në vjet treqind milion. Ilaçna që blejmë nëpër barna. E për duhan shtatëqind milion. Po përafërsisht kush e din naftë e benzinë sa harxhon Përafërsisht. Do të më thonë ju dikush po ti hoxhë ka belaja këtu. Unë i kqyri në internete, në gazeta, që si sende kqyri edhe kallxoj ders xhumaje. Se qëto sende duhet mi kallxu popullit. A njitet. Edhe ju rinisë mi kallxu kështu. Pse? Për arsye se edhe Allahu nuk e don shpenzimin pa nevojë. Ua la tusrifu, çka domethanë? Hani edhe pini e mos shpenzoni të panevojshmen. Ua la tusrifu, çka o israf, panevojshme, çka është? Uji i panevojshëm? Jo, i nevojshëm. Mishi? Jo, i nevojshëm. Buka? Jo, e nevojshëm. Pemët? Jo, të nevojshme. Krejt sendet hani, Vetëm çka mos hani, çka është haram. As mos pini, çka është haram. As droga, as duhani, as alkoholi. E plus edhe as mishi i derrit. Se ju, ju ka kap tani gripi i derrit. Tash dëgjova gripi i dhive doli. Kemi shkuar dhjetë vetë atje me makina, kemi shpërnda dhurata për Bajram, kemi hi nëpër fshatra, urime Bajramin, gëzuar Bajramin, se vllaznit i kemi ata, vllaznit tonë janë, krejt n'rregull, në rregull. Mirëpo kemi pa edhe fukarallëk shumë. Fukarallëk shumë. S'ka resho për me zi. S'ka shporet për me pjek bukën, ose na që i thojmë këtu tupan, për me pjek bukën. Ose kaftor nuk ka, shumë ka fukarallëk nëpër fshatra. Edhe çka kanë bo, kanë bo tani aksion. Qato juve po ju duhet me kon aksionar, mos me kon qyqana, smotana. A më kuptuat, me kon aksionar. A nijeve Imami Azam ti? Jo qyqan me u bo qyqaft. Bujar a nijeve. Çka kem mbledh pare kena mbledhur rroba të mira tesha edhe kena çue atje rinisë le t'i vesh a po ki ti te shpija plot spo di çka me vesh tani kur po dalish të shtunën n'aksham në Shadërvan spo di cilat me vesh çka kanë me të pëlqy çka s'ka me të pëlqy tash katë kejti shanik nin Edhe kemi çu dy gjepeka për plot makinës me rroba, veshmbathje, t'reja ose të lame t'hekurosura, jo pa lidhje me çu t'ndyta se s'ban muslimani me dhan gjëra të lista të ndyta. Mandej kemi çu afër ni mijë dhurata për bajram me najlona dhuratë. fëmijëve, të rijve, krejtve i kemi dhanë. Mandej kam çu këto gjona edhe t'ju tregoj. Për kuzhinë, atë rendin aty, vegët, kafe, çka shkruan e dish. Korita për me la teshat. Kullusa për me kullu tamblin. Plastika Kur kemi punu para katër viteve xhaminë une ku jam imam e dini ju jeni mahallë e dini xhaminë ku jam para katër viteve kam lyp njejtë kam startue se s'kam pas as një cent kemi fillu me izin zotit edhe u ba qikjo çka pe shihni as një cent se kam pas hiq ka tani si t'ja nisish Allahu e çon ndihmën ardhen me shumic bile e kreva Pa fije problemi, elhamdulilah. Një prej studentëve që ka jetuar katërdhjetë kilometra larg prej Prizrenit. Katërdhjetë kilometra. I ka pas atë ditë vetëm dy euro në xhep. E unë e kam lyp tash pare për me ndrejt xhamin. A di çka ka bon? Tha kur ke lyp, tha unë i kam pas në xhep dy, se secili e di çka ka në xhep përafërsisht. Tha i kam pas dy euro. Ku ti çoj? Ti tha lype për xhami. Tha unë ti jap po boj men ti jap tash ama unë kam me shku në katund me çka shkoj tani në autobus. Mirë tha po mu mush mendja dhe i dhash. Kur kam dalë tha prej xhamisë si kam dalë në rrugë tha një katundar i jemi më ka pa me makinë. Ku je tu shku? Në shtëpi, tha po shkoj. Hyp në makinë. Tha, jo vetëm që ato unë i dhash, po plus me makinë më ka çu ma mirë se me autobus, se autobusi më linke qësaj edhe pak me ec, pak larg, ai më ka çu deri te shtëpia. A po ndëgjoni Kur'ani çka thot? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Ai që mbështetet në Allah, boll e ka Allahun. A njitet? A bën me u mbështet ti te unë? E unë te ti? Kujt me iu mbështet? A bën me iu mbështet vorrit? Po e vliokon. Ha? Shko të vështë. Shumë pa i burrë i madh, po. Ha? Po pejgamberit? Jo, veç Allah. Po në vorr pejgamberit, a me ju mbështet? Jo. Jo, pra, mos ji shybeli. Mos po, mos po të thotë mendja po. Kush mbështetet, përveç te Zoti, kush mbështetet tjetërkund, u mbështet gabim. A në tyrbe, ka nga vonë, o po punë e madhe. Po ai baballëk i madh, është ai baba, baba, baba. Po le të koftë kon i madh, kur u kon gjallë, tash i dekë, Vallahi tha, mbasi i kam dhënë 2 eurot, normal i ka thënë mendja tash unë i dhash 2 eurot këtu. A kam me shku në katun tash. Sa kam dalë, tha, kërri, makina më ka pritur, kështu. Prandaj edhe unë e juve për po ju duhet ju tham, bëhuni aksionar, mos u bani dobët. Punoni, mësoni, fitoni dhe kurseni. Sa me kursyer? Qe sa me kursyer? Ju keni ndëgjuar ndoshta ndonjëherë te unë gjithmonë kështu kanë. Qet muj, një muj ditë. dy macchiate s'kena me i pi. Në 30 ditë dy macchiate. Sa bëjnë dy macchiate? Një euro. E unë me lyp në mujit një euro prej popullit, a është shumë? Dy macchiate, a s'ma qerasni ju dy macchiate në mujit, a? Ti a ma qerasish një macchiate. Dy. Në mujit dy, e ma. Në gjithë dy javë ka një gjysë, ka një javë. A është shumë? E po s'o shumë pra. E në mujit me lyp prej xhematit një euro, a është shumë? Ha? Po s'o shumë pra. Po dhe kush as në mujit hiq as një euro, s'e jep hiq. A kurse duhan pi? Edhe rrin kafe pi makiato pi qaj, e duhan. Prandej, mësoni se jeni të ri, punoni, Fitone dinarin edhe kursene. Kursene deri në fund kursene. Ku me e dhan, vetëm Allahi ku është razi. Ku është Allahu razi? I knaqur. A me e ble një birrë Lashko, që ka kokën e dhisë në ta, keni pa. Asaj i thojnë birrë me dhinta, se kokën e dhisë e kanë ta. Kështu lati mos gabo me pi këta. Ose me ble një që po i thonë tash Efes birra. Efes po po e lexojnë shqiptarët ma ndryshe. Birrë jo Efes, e fesë. Birrë me fe, jo pa fe. A po e kuptoni? Birrë e fesë, demek hallall, se e fesë koka ajo. Jo Efes shkurt, e fesë. Pe zgatin e-n, birrë me fe ajo. A kuptove djali i mirë ti? E kishin shku do haxhi po thojn kosovarët atje në haxhillëk edhe ai i ka pa ata që i japin këshilla rrugëve se atje ka një grup e madhe e rinisë në Saudi në Mekë dhe në Medine sidomos këto dy qytetet është një grup e cila rini sikur ju Rini vullnetarë janë në kohë t'haxhit edhe në kohë t'haxhit edhe dalin nëpër qytet dikush po e gjuan naj bërllok i thojnë mos se gjynah është ja përmendin hadithin e pejgamberit dikush e shohin tu pi duhan mos se dynah e gjynah e kanë pa ni haxhi thonin ej haram nalu aniden ky s'po di haxhia jonë haxhia jonë kur pe sheh që Me çka? Me një gjysë hurme. Vallahi o djem, ju thëshëm kështu edhe jashtë këtë vit, kështu na ka ra muhabeti një natë, një kilogram hurma i ka tetëdhjetë copa, nëntëdhjetë copa, mvaret sa janë të mëdhaja, shtatë tetëdhjetë copa deri njëqind copa, një kilogram. Kushtojshin atje jashtë shtatë franga një kilogram, domethënë sa ishte një paqet cigare. Sa një paqet cigare, sa një kilë hurma. Me ia çu një kilë hurma dikujt. Kur ta këqyrish një cigare, kushtojke, domethënë që me llogarit me cent tash ma ma lehtë për shembull, ajo pesë marka, pesë euro paqeta, njëzet copa domethënë njëzet e pesë cent, a po i vjen? E njëzet e pesë cent këtu te na një bukë tash e blejmë njëzet e pesë cent. Domethënë kur ta pish një cigare i ke pi njëzet e pesë cent, domethënë i ke pi një bukë. A je në gjendje ti çdo ditë dikujt me u nal qaty në rrugë dhe me ia dhënë ka një bukë? Ama çdo ditë a? Ka një cigare. Ka një cigare. Me i thënë dikujt a ja del, me ia dhënë çdo ditë ka një cigare, pa i thotë punë plot për ditë ju jap ka një cigare hallkive. Edhe një më ju jep, se këta duhanxhitë kur mblidhen mes veti, ai hon kall, ky hon kall, ai hon kall se muhabet, muhabet ja pajs. Po bëj muhabet, tu rrit nera, qitja një cigare, Nera filanit ju rrit nera fallanit. Punë e madhe çfarë nerë ju rrit ka. E tash, për ditë me e bon këto ti. Për ditë bekim. Ke bekim ti po. Për ditë çdo ditë me e bon ka ni cigare me dhon. Ajo cigarja vlerën e ka 25 cent. 25 cent është një bukë. Thot këtu po të nati mos e llogarit, tu të nason 25 cent. Unë të 10 cent për atë na. 20 cigare s'di sa është ajo Marlboro pa banderola që e blejnë, pa Ajo më duket o ma shtrenjtë, dy euro më duket. Dy euro, po. Dy euro është ajo. Dhe këto me banderolla më të lirë, ato që vinë fallc prej Italisë, nëpër trafika mshefta, që i mshefin, ato janë ma shtrenjtë. E dy euro, domethonë, një cigare dhet cent. Po, e dy cigare, dy cigare, Bëjnë një bukë, se bukët me shumicë që i bien me i shit njëzet cent janë, unë i kam parë, i kam pyet ata sa janë. E tash, çdo ditë, a mundesh ti me e ba një punë o duhanxhi, çdo ditë me i marrë njëzet cent, domethënë dhjetë bukë a po i bjen? Po, dy euro dhjetë bukë. Çdo ditë del ti qaty ka dhjetë bukë jepi sadakë, çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë. Vallahi hajr i madh bëhet. Për atë sebep, o djalë jem që je si djalë jem që je, o vllau jem, o musliman si prind jem që je më i vjetër. Bënu i vyshëm për këtë hajr, për këtë popull. Bënu i vyshëm. Bënu njeri produktiv. Bënu njeri i hajrit, jo i sherrit. Jo i sherrit, bënu i hajrit. Inshallah Allahu ja u jep hajrin juve dhe mua. Prandej mësoni, punoni dhe kurseni. Jo me e dhon dinarin ku s'e ka vendin. E masi që jemi këtu në këtë far muhabetin, inshallah taala, e lusim Allahun xheleshanuhu secili prej jush me dhon kontributin e vet aty ku ka vendin. Që shoqëria jonë kosovare, kosovare në përgjithësi, nuk po tham shqiptare, por kosovare,